Ascoltate, poi ripetete. So come anguilla, so come anguilla, cago ma piglio quelle schizze, so come anguilla, so come anguilla, so come anguilla, che non c'è sta rindanarezza, so come anguilla. Come un'anguilla mi muovo veloce, sguscio di fuggo la fine precoce che mi hai preparato. Il mercato è già pronta, patente sul fuoco, ma io so come anguilla e picciò cambio gioco e mando a fanculo. Il tuo mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele. Ne sono piene di facce serene, rassicuranti che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene E si offende se dico bene. Ecco. E poi votano a Berlusconi, prodidini dalle maffini, mo porto pure a Bonine, bafa mocca, chiva e morte tutto quello che ho da dire. Ha tutta ragione il fatto fatto è che non so per bene La mia faccia non è serena, incompatibile col sistema Che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare Nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni E sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire Questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare Sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire Sabotare, sovvertire, sabotare No, non credere a chi promette miracoli Parla di money money, soltanto money money No, non confidate di chi Parla solo dei soldi Al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda Sì, no, no, tu non credere a chi Parla di marketing quando parla dei sogni e delle tue passioni. Mo, le strategie da manuale su di me non le puoi applicare. Quante volte lo dovrò spiegare? Ti inciterai a precisare che dalle folle mi farai acclamare. VIP potrò diventare tutti a circo a scenografare con la tigre e il domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia maestrare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Eh. Sai la guida cosa No, no, non è un serpente, eh, né non strano pesce, è un modo di vivere. Uh, scivola, zompa, un pesce scomparisce Chi se capitone a storia non fornisce Mai, mai, mai, mai, mai fidarti di chi non ne sa su chi sei Vuol vedere solo gli zeri, i numeri sugli airplay eh. eh. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi Ma pensa solo a quello che senti, denti stretti per noi che Penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va Ma la mia necessità vitale è di far capire che così non va qua Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione Che ha il potere decisionale, vale il petto della canzone Oggi so di avere un valore, un fuoco brucia per dolo Gioco la merdina dal sottosuolo, so che vi viene dal cuore eh, Dove nasce quello che chi sceglie la musica non capisce Preferisce tutta la merda che rientra dentro le soglie Un'anguilla cos'è? Uh. Ah. Eh, pensa Semo fai re ah, ah. Scivola sulle basi frasi che colpiscono te eh, Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo Chi mi ascolta capisce il senso non avrete mai Enzo È sulla strada sbagliata You're on the wrong road Eso. Sí. よっ